Jozuės knyga, 11 skyrius. Tai išgirdęs, Hacoro karalius Jebinas siuntė pranešimą Jobabui, Madono karaliui, taip pat Šimrono ir Akšafo karaliams. Šiaurėje kalnuose gyvenantiems karaliams ir karaliams gyvenantiems lygumoje į pietus nuo Kinerato ežero slėnyje ir Doro apylinkėse vakaruose. Taip pat kananiečiams rytuose ir vakaruose, amoritams, hetitams, perizams, jebusiečiams kalnuose ir hivams Hermono kalno papėdėje, Mitpos šalyje. Jie išėjo ir visos jų kariuomenės su jais. Jų buvo kaip smilčių jūros krante taip pat daugybė žirgų ir kovos vežimų. Visi šitie karaliai atžygiavę pasistatė stovyklas prie Meromo vandenų ir pasiruošė kariauti su Izraeliu. Viešpats tarė Jozuei, nebijok jų, rytoj apie šitą laiką jie visi gulės Izraelitų nukauti. Jų žirgams pakirsk kojas kovos vežimus sudegink. Jozue su savo kariais staiga juos puolė prie Miromo vandenų. Viešpats juos atidavė į Izraelio rankas. Jie sumušė juos ir vijosi iki didžiojo Sidono ir iki Misrefot Maimo ir iki Mitspos slėnių rytuose. Jie naikino juos, kol ne vieno nebeliko. Jozuė padarė taip, kaip jam liepė viešpats. Žirgams jis pakirto kojas, o kovos vežimus sudegino. Tuomet Jozuė, grįždamas, paėmė Hacorą ir jo karalių nužudė kardu. Hacoras buvo galingiausia iš šitų karalysčių. Izraelitai išžudė kardu visus gyventojus taip, kad ne vienas neliko gyvas o patį Hacorą sudegino. Visus tų karalių miestus Jozuė užėmęs sudegino. Karalius išžudė kardu, juos sunaikino, kai buvo įsakęs viešpatės tarnas Mozė. Tačiau miestų, buvusių kalnuose, Izraelis nesudegino, tik vieną Hacorą visą šių miestų turtą ir gyvulius Izraelitai pasiemė, bet visus žmonės jie išžudė, nepalikdami ne vieno gyvo. Kaip viešpats įsakė savo tarnui Mozei, o Mozė įsakė Jozujai, šis viską įvykdė. Jis nieko nepaliko nepadaryta, ką viešpats įsakė Mozei. Jozue paėmė visą šalį kalnyną, pietų kraštą, Gošeno šalį, slėnį, lygumą, Izraelio kalnyną ir jos lėniai. Nuo Halako kalnų, kylančių Seiro link, iki Balgado, Libano slėnyje, Hermono kalno papėdėje. Jis nugalėjo visus jų karalius ir juos išžudė. Jozue ilgai kariavo prieš visus šituos karalius. Ne vienas miestas nepadarė taikos su izraelitais, išskyrus Gebioną, Hivų miestą. Visus kitus jie paėmė mušyje. Viešpats užkietino jų širdis, kad jie pasitiktų Izraelį kardu ir jis juos sunaikintų be pasigailėjimo, kaip viešpats įsakė Mozėjai. Jozue atžygiavęs puolė anakiečius, gyvenančius Hebrono, Debyro, Anabo, Judo ir Izraelio kalnuose ir visai sunaikino juos ir jų miestus. Izraelyje nebeliko anakiečių. Jų išliko tik Gazoje, Gate ir Aždode. Taip Jozuje užėmė visą šalį kaip viešpats įsakė Mozei. Jis atidavė ją paveldėti Izraeliui, paskirstydamas giminėms. Kraštas ilsėjosi nuo karų